Išeimo knyga 22 skyrius. Jei kas pavagė jauti ar avį ir jį papjauna ar parduoda, jis sugražins penkis jaučius už jauti ir keturias avis už avį. Jei kas užklumpa vagį besilaužianti ir suduoda jam taip, kad tas numiršta, jis nebaudžiamas už pralietą kraują. Jei jis tai padarytų dienos metu, jis kaltinamas už pralietą kraują. Vagis privalo viską atlyginti. Jei jis nieko neturi, jį parduosite už vagystę. Jei pas jį randamas dar gyvas, pavogtas jautis ar avis, jis atlygins dvigubai. Jei kas nugano lauką ar vynogyną ir leidžia savo gyvulius ganytis svetimame lauke, tas privalo atlyginti geriausiu, kas yra jo paties lauke ar vynogyne. Jei ugnis išsiplečia ir apima erškėčius ir sudega sustatyti pėdai ar tebe augantis javai lauke, tai tas, kuris užkūrė ugnį, atlygina visą nuostolį. Jei kas paveda savo artimui saugoti pinigus ar kitokius daiktus ir jie pavagiami iš jo namų, tai suradus vagį jis privalo dvigubai atlyginti. Jei vagies nesuranda namų savininką, atvesite pas teisėjus, kad ištirtų, ar jis nepridėjo rankos prie savo artimo nuosavybės. Kai kyla ginčas dėl nuosavybės, jaučio asilo avies apsiausto ar dėl bet kokio kito pamesto daikto, apie kurį kitas tvirtina, kad tai jo, abu privalo ateiti pas teisėjus. Kuris kaltas privalo dvigubai atlyginti savo artimui. Jei kas paveda savo artimui saugoti asilą, jauti, avį ar bet kokį gyvulį, ir šis niekam nematant, pastimpa, susižeidžia ar nuvaromas, tas, kuris saugojo, turi prisiekti prieš viešpatį, kad nepridėjo rankos prie artimo nuosavybės. Tada savininkas privalo sutikti su tuo ir jis neturės atlyginti nuostolio. O jei bus pavokta iš jo, jis atlygins savininkui. Jei gyvulį sudrasko žveris, jis privalo liekanas atgabenti įrodymui ir jam nereikės atlyginti už tai, kas sudraskyta. Jei kas pasiskolina iš savo artimo ir tai sugadinama ar pastimpa, kai savininko nėra šalia, tai jis privalo atlyginti nuostolį. Jei savininkas buvo šalia, atlyginti nereikia. Jei buvo išnuomota, reikia sumokėti tik už nuomą. Jei kas suvedžioja mergaitę, dar nesužadėta, jis privalo ją vesti ir duoti jai kraitį. Jei jos tėvas nesutinka jos išleisti už jo, tai jis sumokės tiek pinigų, kiek mokama kraičiai mergaitiai. Būrėjams neleisite išlikti gyviems kas santykiauja su gyvuliu, turi būti baudžiamas mirtimi. Kas aukoja kitiems devams, o ne viešpačiui, turi būti sunaikintas. Ateivio neskriausi ir nespausi, nes jūs patys buvote ateiviai Egipto šalyje. Neskriauskite našlės ar našlaičio. Jei juos skriausi ir jie šauksis mano pagalbos, Aš tikrai išklausysiu jų šauksmą. Tada savo rūstybėje išžudysiu jūs kardu, jūsų žmonos liks našlėmis ir vaikai našlaičiais. Jei paskolinsi pinigų mano tautos beturčiui, gyvenančiam šalia tavęs, nepasidaryk lupikas ir neapkrauk jo palūkonomis. Jei paimsi kaip užtatą savo artimo apsiaustą, privalai jam gražinti jį iki saulės laidos, nes tai yra jo vienintelis apsiaustas kūnui pridengti. Kuo kitu jis apsidengs miegodamas. Ir kai jis šauksis manęs, išklausysiu, nes esu gailestingas. Nekalbėk piktą prieš tautos teisėjus ir nekeik tautos vadovo. Savo javų ir vaisių pirmienų nedelsk pristatyti. Pirmagimi savo sūnų atiduosi man. Taip pat pasielgsi su savo jaučiais ir avimis. Septynes dienas jis pasileiks prie savo motinos. Aštuntąją dieną atiduosi jį man. Jūs būsite šventi žmonės man ir žveries sudraskyto gyvulio nevalgysite šuniui jį numeskite